Vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokriku davou, ale vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľmi na dne spútanými rozkošami sveta skvie sa drahokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí. inteligencia je produkt ľudského rozumu. Vytvorili ju a nastavili podľa priania zadávateľa. Je to nástroj, to je databáza plus vyhodnocovacie algoritmy. Oproti tomu má človek od stvoriteľa tie najvyššie danosti vo svojej plnohodnotnej duchovnej iskre. Človek je na zemi preto, aby získal a v sebe zakotil vedomie s príslušnými súvislostiami. Na tomu plne stačí vývoj v slede inkarnácií a karmický proces založený na zákonoch vôle stvoriteľa. Preto človek na splnenie svojej úlohy a zmyslu existencie, teda k duchovnému vzostupu a vyvinutiu, nepotrebuje rozumovú umelú inteligenciu, pretože človek musí v sebe naplno otvoriť oblasť citu. Umelá inteligencia, teda všetky prítomné systémy majú svojich objednávateľov, ktorí zadali expertom, či už technikom, psychológom a iným zámer, ako majú pôsobiť a tí vytvorili postupy zaobchádzania s faktami a ich komunikáciu ľuďom. Treba vedieť, že umelá inteligencia vo všeobecnom priestore nie je objektívna, respektíve nestranný nástroj, ale iba nástrojom majstrovskej manipulácie. Ovplyvňovanie ľudí je totiž vysoko prepracované. Čo sa týka umelej inteligencie v sieťach, je to zavrnutia hodný zlodej, ktorý vykradol ľudský literárny, vedomostný a umelecký odkaz, zatiaľ čo ľuďom tieto zdroje zneprístupnila. A teraz tieto zdroje zneužíva na manipuláciu a mnohokrát aj na pusté klamstvá a fikcie. Je to jeden zo zámerov zadávateľov. Pre zaujímavosť doložím skúsenosť môjho dobrého priateľa, ktorý ovláda niekoľko jazykov, ale z časových dôvodov často používa prekladač, samozrejme umelú inteligenciu. Mnohokrát si všimol, že text či slovo vybočujúce z myšlienkovo povoleného koridoru je zmenené. Napríklad slovo viera bolo nahradené slovom krádež. Jednoducho odpudivá konotácia. A nedávno si všimol, že bol aj celý text prekladu pozmenený a čiastočne vynechaný, keď sa text týkal určitej potlačovanej problematiky. A predstavte si človeka, ktorý si text nevie sám preložiť a má potom taký zámerne skrútený preklad za bernú mincu. To je tá manipulácia. V maličkostiach. Tu a tam, kde to nečakáte. A pomaly a stále, ako keď kvapkajúca voda rozbije kameň. Prítomnosť takejto umelej inteligencie v sociálnom priestore má zhubný dopad na spoločnosť a jednotlivcov tým, že sa vtiera do života ľudí, ako by bola priateľská bytosť. Píše za ľudí listy, hodnotenia, školské práce, radí pri osobných problémoch. Ale čo sa pritom naozaj zretelne deje? Ľudia sa viac a viac oddelujú jeden od druhého. A mnohí už skoro spolu nedokážu ani hovoriť, nie to ešte mať nejaký druh vzťahu. A samotný človek sa dá zlomiť, zastrašiť, čo je pre temnotu žiadúci stav podriadenosti duchovnej bytosti, namiesto toho, aby žiarila a budovala svoje vedomie, ako stvoriteľ žiada. My sa predsa máme naučiť spolu žiť a nie sa od seba oddelovať. Táto umelá inteligencia je súčasťou nízkovibračného informačného pola pre nenamáhavé pripájanie ľudí. A jej všade prítomnosť a presvedčivosť obsahuje schopnosť fungovať ako bariéra pripájania na pole vyššie. A svojim manipulatívnym obsahom pôsobí, aby zanikla ľudská schopnosť sa na vyššie pole pripájať. Je to efektívny nástroj vymyslený a uplatnený temnotou. Keby sa v spoločnosti umelá inteligencia využívala iba na exaktné účely, napríklad nájdi mi rukopisy odstránené z roku XY z nejakého kompilátu, to by bolo v poriadku, avšak len potiaľ, pokiaľ by ich umelá inteligencia skutočne našla, pokiaľ možno všetky a bez zavádzajúceho zahmlievania a už vôbec by sa umelá inteligencia nemala zapájať do spoločenských, osobných, nie to ešte duchovných tém. Takže na záver, umelá inteligencia vo verejnom priestore má svojho majiteľa a koná na jeho zadanie. Je to priam hrozivé. A predstava, že je umelá inteligencia objektívna a pre dobro duchovných bytostí je detinská. Nachádzame sa v úvode 170. vydania relácie Cesta v zostupu a ja vás z pohodlia vlastného domova srdečne pozdravujem. Dnes v diskusii s Tomášom otvoríme tému, ktorá sa dotýka každého z nás, či už menej alebo viac. Budeme hovoriť o súčasných technológiách, jednak z pohľadu zrelosti ducha a tiež z pohľadu dopadu na človeka a jeho vývoj. Mário Kováčik je moje meno a želám vám príjemné počúvanie. Tomáš, vitajte a želám vám príjemný podvečer. Mário, ďakujem a pozdravujem aj ja vás opäť v týchto krásnych letných dňoch. Tomáš, veľmi sa teším, že opäť po nejakom čase si sadáme za mikrofóny, každý v pohodlí e, domova. No a dnes, ako som už v úvode spomenul, budeme hovoriť o súčasných technológiách a myslím si, že sa dotkneme aj umelej inteligencie, ktorá dneska dosť hýbe svetom, takže odozdávam vám slovo, nech sa páči. Ďakujem, ďakujem pekne. E, no tak, <clears throat> milí poslucháči, Prajem vám ešte raz krásne dni a e, my sme sa s Máriom dohodli, že budeme spoločne preberať otázku súčasných technológií, ale <laughs> ako mnohí viete, tak ani Mário nie je úplne ako technológ svojim povolaním a ja tiež, ja už teda vôbec, pretože ja sa venujem výtvarnej a umeleckej práci. To je to, kde sa cítim mm, byť ako ryba vo vode, kde sa snažím zdokonalovať a to je hlavne tá oblasť, ktorej aj viacej tak do hĺbky chápem. Ale napriek tomu aspoň z určitého odstupu by som veľmi rád ponúkol niekoľko pohľadov na ani nie tak súčasné technológie a ako na súčasnú technológiu a Konkrétne sa to týka, ako Mário povedal, umelej inteligencie. A možno sa dotkneme aj sociálnych sietí. A prečo táto téma? No, a za mňa preto, že už asi bezmála rok sa stretávam na rôznych miestach medzi rôznymi ľuďmi a rôznymi skupinami s tým, že v otázke umelej inteligencie, ľudia prichádzajú do vzájomného rozkolu a mm, delia sa na také dva základné tábory. Tak samozrejme, jedni sú striktne za, druhí sú striktne proti a je len veľmi málo ľudí, ktorí na to nemajú žiadny názor. No a tým, že som si všimol toto rozdelenie a často som sa aj snažil nejakým spôsobom ja sám vo vnútri Mm, k tejto téme zaujať postoj a snažil som sa aj <laughs> tieto skupiny nejakým spôsobom spojiť alebo zmie, zmieriť. Ale, ale uvedomil som si, že základom toho je, je, aby som ja sám mal k tomu nejaký ujasnený postoj. No a bolo mi ľúto, keď som videl, ako sa ľudia, ktorí inak sa majú radi, ktorí inak e, majú aj spoločné ciele a spoločne pracujú na dôležitých veciach, v iných oblastiach, ako sa dokážu v tejto otázke úplne, že za chvíľku rozbiť, rozhádať a stratiť spoločnú reč. Tak neviem, ako vy, Mário, to vidíte, či, či, či aj vy ste sa s tým stretli, alebo žije v nejakom zvláštnom prostredí, ale ja som to takto vnímal. No, priznám sa, Tomáš, že nemám konkrétne asi takúto skúsenosť, že by som eh, videl ako keby až tak dva protipolné tábory, ktoré by akoby v tej diskusii na seba až tak narážali, lebo normálne tak rýchlo teraz uvažujem, že či, či som sa vôbec stretol, že by ako jedna strana nejako moc prezentovala, hájila tú umelú inteligenciu a druhá nie. Viac menej sa stretávam akoby len no, s takým konštatovaním, že kde všade e, sa umelá inteligencia dneska nachádza, na čom všetkom pracuje a ako sa dá využiť a keď som vlastne s tými mladými ľuďmi, tak, tak pozorujem, lebo mne to ani tak moc nepríde, ale oni sú v, akoby v tom spojení tak e, oveľa častejšie, tak sa tak akoby učím a pozorujem, že kde všetko to je, všade to je. Hej, oni to predsa len tak sú tak viacej zžití ako my troška takí, troška starší. No, ale ja som mal skúsenosti niekoľko, ale poviem vám také, také hádam dve. Eh, bol december minulého roku a mm, mal som hrať koncertík eh, tu v Dome kultúry v obci, kde bývam. No a pred tým eh, samotným koncertom a básnickým večerom, to všetko bolo v jednej kôpke, sa odohrala výstava obrazov jedného z mojich takých, takých, mm, takých starších známych. No a tento pán, eh, ktorý vystavoval obrazy, časť tých obrazov vyrobil pomocou umelej inteligencie. On je fotograf, áno, takže krásne ako fotil krásne obrazy, ale niektoré obrazy zakomponoval tak, že mm, vykomponoval tak, že ich, ich dotvoril umelou inteligenciou. No a eh, výstava začala veľmi pekne, prišlo tam dosť veľa ľudí, No a on sa tak nejako uh, naivne zdôveril s, tým, že no a tak tento obraz e, som si robil pomocou umelej inteligencie a tak, no a čo sa tam Mario začalo diať, tak to by ste neverili. <laughs> No to ma zaujíma. No, no, no že, že normálne ľudia, ktorých poznám, lebo ja som v tom poetickom poetickom krúžku alebo zo skupení e, s ľuďmi, s ktorými sme organizovali ten večer. No a, a ja tých ľudí dávno poznám, že ako si, si rozumieme, ako oni medzi sebou fungujú a náhle, že oheň na streche že jedna časť tých ľudí, že o, že aké krásne a teraz tam druhá strana. Samozrejme, každá mala svojho reprezentanta, nejakú silnú osobnosť, ktorá e, neváha vyjadriť svoj názor a veľmi to. A, a náhle teda, že, že na výstave obrazov zvada. <laughs> že, že pán, čo vystavoval obrazy, sa tam chvíľku tak akože ešte nejako jemne bránil, a, ale vymklo sa mu to trošku spod kontroly a teraz si tam dve skupiny medzi sebou na seba pokrikovali <laughs> ce, ce, cez ramena. Ehm, no a akože ako malé deti, no. No ale akože nič by na tom nebolo hrozné, keby mu to <laughs> nepokazilo výstavu. No a keby to e, nepôsobilo tak veľmi, tak veľmi rozporúplne na medziludské vzťahy. Takže to bol jeden zážitok, potom to nejakým spôsobom mm, sa, sa ukončilo, tak, tak nejak verejne. Eh, no a potom prebiehal ten večer náš, ktorý mimochodom dopadol celkom dobre. No a potom som mal ďalšiu skúsenosť, tá nebola až taká nejaká eh, verejná, ale bol som na návštevu jedného kamaráta a on sa zaoberá eh, úpravou zvuku, že, že chcete robiť s piesňami a tak. No a mm, zapol mi nejakú pieseň z umelej inteligencie, No a ja som, ja som nevedel, odkiaľ je tá pieseň a nejako vznikla. No a iba, iba som zistil, že on ju zapol preto, aby mi dal najavo, aby mi ukázal, že v akej situácii sa nachádza, že, že on v podstate ako keby prichádza o prácu. Že, že keď toto dokáže umelá inteligencia, takže vlastne a čo, čo teraz s ním bude a že v podstate má v celom tom to zariadenie na nahrávanie piesní, akože ťažké peniaze a čo s tým. No a ja som sa chvíľku snažil ešte ako držať dobrú náladu, ale po chvíľke tam v tej miestnosti zavládla taká zvláštna ťažká atmosféra, že som sa potreboval ísť predýchať. Mm. No a tak, takýchto zážitkov som, Mario naozaj zažil viac a tak, tak som si vlastne povedal, že poďme sa o tom porozprávať. Mm. Je to zaujímavé. Človek by ani nepovedal, že kde všade to dokáže jednoducho zájsť do takej miery, že sa človek môže cítiť, ako ste opísali v tom prvom aj druhom prípade, že ohrozený. No veľmi, veľmi mhm. a hlavne e, a to som vám vybral iba dva príklad, takéto kraťučké príbehy z mojho života a mne, mne sa akoby náhle takýchto, takýchto momentov zosypalo viac až tak veľmi nápadne, až tak veľmi okato, že, že sedíte za stolom s priateľmi, a, a grillujete niečo alebo, alebo si opekáte a mm, pijete si, ja neviem, minerálku, kávičku a čo a teraz zvada za stolom, lebo jedni sú za druhý proti a, a často ľudia, ktorí spájajú vysoké hodnoty že sú schopní ísť až na dreň úplne sa rozhádať. Takže Mário, toto je ten dôvod, že, že, že prečo poďme o tom trošku porozprávať. No teším sa Tomáš, poďme na to. No tak poďte, poďte vypovedať ešte, že ako sa vám vyvíja ten postoj napríklad k umelej inteligencii, ako, ako vy máte prípadne skúsenosť a ja sa od toho odrazím k tomu, čo no, chcem povedať. Tomáš, no vidím, ako keď sa tak okolo seba obzerám, že naozaj umelá inteligencia zasahuje čoraz, ako, alebo si berie čoraz väčší priestor, že sme ňou konfrontovaní čoraz viac a Mm, nachádza sa asi na vecia, vo veciach, o ktorých napríklad, keď sa dozviem, že aj za týmto je umelá inteligencia, tak priznám sa, že som troška prekvapený, takže e, ten rozvoj je veľmi zaujímavý. Mňa čo troška desí je, že si tak e, troška uvedomujem, že do akej miery to ovplyvňuje nás ako ľudí v takej, v takej činnosti a v takom náhľade vlastne na život a ja napríklad mm, jednu z takých mnohá vecí, kde som si to veľmi uvedomil, že máme teraz, jazdíme na autách a ja keď sadnem do nejakého novšieho auta, teraz sme dostali nový voz, no a <clears throat> on obsahuje množstvo takých tých bezpečnostných prvkov. Mm-hmm. Je ich tak veľa, je ich tak veľa, že ešte je to tam tak urobené, že sa to nedá nejako jednotne vypnúť, ale vždy, keď to mm. auto naštartujeme, tak musím na tom paneli, ja neviem, stlačiť 5-6 asistentov povypínať, pretože mm. mne osobne to veľmi vadí a sú momenty, kedy dokonca ma to ako keby vystavuje veľkému nebezpečenstvu. Že napríklad ja vidím, že niekde vôjdem s tým autom, len ten snímač to vyhodnotí ako už niečo veľmi blízko a teraz si predstavte, že v takej 150 ma vie zastaviť úplne do, do stoja. Hm. No a tak sa pýtam, tak sa pýtam, že, že keď sa noví mladí ľudia učia šoférovať so všetkými týmito alebo tak sa zamýšľam nad tým, že keď sú tam všetky tieto spustené tieto asistenty, takže do akej miery vlastne sa znižuje schopnosť vodiča vyhodnocovať a reagovať rôzne situácie, ktoré pri šoferovaní bežne zažívame a ten, kto najazdí v priemere, poviem príklad, aspoň 50 tisíc kilometrov, tak veľmi dobre vie, že naozaj tá premávka v dnešnej dobe je veľmi hustá a že tých situácií je tam nespočetné množstvo a naozaj každú treba zvlášť vyhodnocovať a na to vždy nejako reagovať. Takže mm, myslím si, že týchto mladých šoferov to môže viac alebo menej dosť ovplyvniť v tom takom akoby v takej vnímavosti a ja neviem, už len ten asistent v jazdných pruhoch, hej, že proste um, mne keď zatriaslo prvýkrát volantom a takou intenzitou, že to vás proste zrovná do toho pruhu, tak sa prelaknete, hej, že čo sa deje. Hej. Takže tá, táto, táto oblasť je teraz ako sa ma tak veľmi dotýka, lebo vždy keď to auto naštartujem a štartujem ho viackrát za 12 hodín, tak furt to treba vypínať a mm, robím to aj na svojom aute, len tu mi stačí vypnúť dva asistenty alebo dva na gombíky, tak to tak rýchlo mám, ale tam je to strašne zdlhavé. No a sú veci, ktoré sa ani vypnúť nedajú. Hej, takže... Ja keby som, keby som teda túto vašu ako keby m, mm, skúsenosť mal nejako eh, vyhraniť do nejakého jednoznačného názoru, že ste za alebo proti, tak vy by ste to ako, ako rozhodli za no, seba? No, no Tomáš, ja by, som, eh, ja by som sa prikláňal viac proti, ale keď už tieto asistenti, tak aspoň, že by sa to dalo nejakým spôsobom veľmi jednoducho vypnúť. Ale uh, ja viem, že to ako môže byť myslené dobre, ale ja si myslím, že v konečnom dôsledku to naozaj toho vodiča a tie jeho schopnosti oslabuje. Hej, že poznám názory mladých ľudí, a netvrdím, že sú všade, ale stretol som sa s takými názormi, že poviem príklad, na snehu auto má pohon 4x4 a teraz ideme do nejakej zákruty a mm, mladý naozaj prizná, že keby tam neboli asistenti, tak proste to nedá, že vletel do toho veľmi neuvážene, bez ako keby skúseností a s nejakou takou podvedomou ako to nazvať správne, takou podvedomou, takým podvedomým tušením, veď nejak asistent ma z toho vyhrabe. Hej. Je pravda, že ten asistent ako keby zavral, len tento, troška, troška sa bojím tohto druhu neuváženosti pri tom šoferovaní. Hej, a môže to byť viacej takých vecí, hej, ja neviem, že mm, dneska šoféry pomaly, poviem to tak nadnesenie, nevieme cúvať bez toho, aby nám tam senzory proste strácame ako keby taký troška uh, uh, Schopnosti schopnosť, hej, napríklad nahliadať na rôzne vzdialenosti, hej, uh, vedieť si to cez tie spätné zrkadla proste nejako, tak viete, tá skúsenosť bez tých asistentov je úplne iná a myslím si, že ďaleko akoby taká kvalitnejšia a myslím si, že naozaj uh, môže dochádzať k takému menšiemu alebo väčšiemu otupeniu zmyslov človeka. Mm. Takže viac sa prikláňam k tomu, že by som to proste nedával tam vôbec a naozaj by som mm. e, kládol požiadavku na to, na to plné sústredenie sa počas šoférovania a, a síce určite by sme našli aj niekde a nejaké také pozitívne veci, že ja neviem, že pri niečom naozaj ten asistent, že ja neviem, že zabudnete neodhadnete dobre a ten asistent to ako keby zachráni, ale zase sme pri tom takom nesprávnom úsudku. Takže viac sa prikláňam k tomu, že by som to dal preč. Áno, áno. No, tak ďakujem za odpoveď. Um, ja keď som, uh, keď som vlastne hľadal odpoveď na túto otázku, že, že či umelá inteligencia áno alebo nie, tak ja som došiel k takému uh, názoru, že a to no, sa týka technológií všeobecne, že, <clears throat> že kedy je technológia nápomocná a kedy e, škodí. Tak ja si myslím, že takéto základné rozdelenie je, že, že vtedy, keď presahuje silu, e, keď presahuje silu našej morálky a silu našich duchovných, e, ale, ale nakoniec aj pozemských rozumových schopností že to si myslím, že je také úplne, že najzákladnejšie kritérium, lebo keď vznikne veľmi veľký rozdiel medzi uh, um, rozvojom rozumu uh, a s tým spojených technológií a, uh, našou vnútornou silou v neprospech uh, tej našej vlastnej vnútornej sily, tak v tej obrovskej priepasti tohoto veľkého rozdielu sa mm, začíname ako keby rútiť niekde, niekde dolu prúdko a spôsobujeme si, že mm, tieto samotné technológie z toho globálneho hľadiska alebo z toho celkového hľadiska začínajú akoby hrať proti nám, že individuálne alebo krátkodobo nám v niečom môžu aj, dajme tomu, pomôcť alebo uľahčiť nám život. Ale z toho dlhodobejšieho hľadiska môžu spôsobiť skôr mm, určitý druh ohrozenia, napríklad stratu bdelosti, stratu nasadenia, stratu mm, vôbec vôľa, motivácie niečo robiť však na čo by som to robil, keď, keď to za mňa spraví počítač. A, a s tým úzko e, je, je spojený e, úpadok, že keď si pozriete napríklad, že, že aké dokáže umelá inteligencia robiť zaujímavé, krásne obrázky, tak e, si často kladiete otázku potom, keď chcete byť napríklad umelec alebo maliar, že, že, že však na čo by som to robil, keď aj tak to nikto odo mňa nekúpi, aj tak ja do toho dám hromadu času, eh, dám do toho mm, niekoľko rokov svojho života, budem si platiť učiteľov, aby, aby vznikol nejaký obraz a tu umelá inteligencia niečo eh, akoby zdanlivo podobné vytvorí v podstate bez, bez námahy a eh, väčšine ľudí to aj tak bude stačiť. A, takže e, človek, ktorý niečo chce, si často povie, no a tak na čo a pre koho? A kto mi to zaplatí, že, že budem sa tým živiť, alebo e, že, že na mnohých ľudí to má potom ten, e, ten de- demotivujúci účinok a nakoniec um, sa to rovná zabrzdeniu našej kreativity a tvorivosti. Ja to vidím trošku podobne aj v prípade hudby, že ja skladám piesne, pracujem s textom a niekedy sa stretávam s tým, že, že ľudia povedia, veď e, však, však si to hoďte tam do stroja, vypadne vám z toho hotová pieseň. Áno, tak na, na mnohých ľudí to môže pôsobiť tak, že ich to nakoniec úplne odradí vôbec sa, sa poctivo venovať e, niečomu, niečomu, čo v podstate ten počítač vie urobiť za človeka lacno a rýchlo. <clears throat> No. Takže z tohoto hľadiska e, si myslím, že hm, tieto nové technológie prinášajú obrovské e, nebezpečenstva. No a keby som ja osobne mohol, tak by som, tak by som e, tieto technológie doprial iba takým ľuďom, ktorých vnútorná duchovná alebo mravná sila je dostatočne veľká a silná na to, aby sa týmito technológiami nenechali úspať, aby, aby zostali vnútorne dostatočne e, silní a používali tieto technológie iba v prípadoch nejakej mechanickej práce, nejakej práce, ktorá si nevyžaduje tú ľudskú e, originalitu a jedinečnosť. A v takom prípade by táto umelá inteligencia urobila hromadu práce, ktorá je nejakým spôsobom ne, nezaujímavá alebo nezáživná a ľuďom by ostalo to väčší priestor robiť naozaj niečo, čo, čo ten stroj urobiť nemôže. Takže mm, za mňa mm, kvôli tomu, že, že mm, ten rozdiel medzi tým našim duchovným stavom a nebezpečenstvom technológií je veľký, tak si myslím, že pri, prinášajú a budú prinášať viac menej, viac menej úpadok a škodu. Veď je to možné vidieť aj na sociálnych sieťach, že, že keď sa mladí ľudia alebo aj, aj akýkoľvek stredná generácia, starší chytia do, do, do siete, sociálnych sietí, tak e, akoby nerozvíjajú vzťahy, ale paradoxne tie vzťahy upadávajú a E, ľudia sa uzatvárajú do takých mentálnych bublín, že strácajú schopnosť živo reagovať, fungovať vo vzťahoch. Namiesto toho si žijú vo fiktívnych svetoch, v ktorých, dajme tomu, mm, si pripadajú byť veľkí, vytvoria si tam nejakú fiktívnu podobu svojej vlastnej tváre alebo nejakým spôsobom ešte, mm, ešte tam sa snažia akože šíriť svetu bojovať za pravdu, ale v skutočnosti sa prepadávajú v tom pomyselnom bahne svojej, svojej subjektivity stále hlbšie a hlbšie. A vôbec to nevidia, sú nepríjemní a niekedy aj úplne hlúpi. No a to všetko umožňujú vlastne e, tieto nové technológie, ale ja by som teraz, teraz chcel e, počiarknúť a zvýrazniť ani nie tak technológie, ale to, že tieto technológie sú prístupné v tom širokospektrálnom zmysle všetkým ľuďom bez ohľadu na, na ich vnútornú výbavu a vnútornú e, silu a zrelosť. A takže tým chcem povedať, že nie samotné technológie v princípe, ale ale to, že, že nie sú dostatočne vykryté uh, to, to, tou ľudskou rovinou v nás. Áno, takže tak neviem, či milí poslucháči teraz si, si všímate, o čom tu rozprávame s Máriom, že, že ja sa teraz snažím premostiť to ťažisko pozornosti z technológie na nás, na a na, náš stav, v ktorom sa nachádzame, pretože toto je jednoducho tak, tá akoby kľúčová vec, e, na ktorej bude stáť vlastne pokračovanie to, toho, čo sa teraz vlastne budeme snažiť s Máriom e, vám povedať. Takže skúste zareagovať, Mário, povedzte vy, ako to vnímate. Tomáš, myslím si, že ste vystihli e, veľmi správne tú podstatu. To veľké úskalie spočíva práve v tom, že tá technológia sadne vo všeobecnosti na veľkú duchovnú nezrelosť a preto nedokáže byť nápomocná. Poviem to aj inak. Ja si myslím, že ten človek alebo tí ľudia, ktorí spustili internet, si veľmi dobre uvedomovali, že bude viacej škodiť, ako prospievať. A je to presne kvôli tomu, že jednoducho eh, <clears throat> nie preto, že by bol ten internet zlý, ale naozaj človek, keď nemá istú, istú výbavu, istú zrelosť, tak nedokáže zavnímať isté úskalie, ktoré to prináša a nechá sa nimi úplne pohltiť. Takže eh, tieto veci dokážu byť v dnešnej dobe veľmi nápomocné, ale naozaj za toho predpokladu, že ich dokážeme správne využiť a že ich budú mať v rukách v prvom rade ľudia, ktorí budú, nazveme to, duchovne zreli. No, vlastne tieto technológie sú tak silné a nebezpečné, že by mali byť len, len výsadou kráľov, ale teraz nemyslím kráľov v tom pozemskom zmysle, ale kráľov, to znamená ľudí, ktorí sú schopní a, sebevlády. No, že, že sú schopní vládnuť vlastne v kráľovstve svojho vnútorného sveta tak, že dokážu rozlišovať pravdu od nepravdy svojim cítením že dokážu rozpoznať mieru rizika, nebezpečenstva a, a, a dokážu vlastne napriek tým technológiám žiť v reálnom živote, v reálnych vzťahoch a majú vytvorený taký taký val e, tej jemnej ochrany okolo seba, že nikdy nedovolia, aby ich tieto technológie im zakalili e, cítenie, úsudok a pokazili im vzťahy. Tomáš, ja som to zažil ešte teraz, keď rozprávate, tak ja som to zažil niekedy veľmi, veľmi dávno a možno to bude tak k veci, že uh, eh, si na začiatku tej doby internetovej sa do popredia dostávali také online hry. Uh-huh. No a konkrétne sa jednalo o takú ako keby, že je to taká veľká farma a teraz jednoducho vytrávite nejaký čas tam a proste v tom online priestore to nejako eh, akoby spravujete, to sa nejako rozrastá, vy tam získavate isté pozície, no a vytvorí sa istá skupina ľudí, ktorá to jednoducho hrá a v tej, v tej skupine sa vytvorí logicky nejaké poradie hej, toho, kto je tam ako keby najdlhšie a má postavené najväčšie impérium a potom a tak menej. A bolo pre mňa veľmi zaujímavé pozorovať, že, že napríklad uh, ja neviem, prvých 50 ľudí, povedzme, že z pohľadu toho online priestoru a tej konkrétnej hry e, strategickej mali ako veľmi silné postavenie, naozaj veľmi silné postavenie, ktoré im umožňovalo, dá sa povedať, diktovať pravidlá v tej hre. To znamená, že vedeli, eh, keď sa rozhodli pomôcť niekomu veľmi pomôcť, keď sa rozhodli uškodiť, v rámci tej hry a tých pravidel tak dokázali veľmi uškodiť, pretože na to mali vybudovanú istú pozíciu a istú silu. A viete, čo bolo pre mňa zaujímavé? Tomáš, ja som nebol síce svetkom, ale títo ľudia akoby usporiadali eh, osobné stretnutie na chate na víkend. Mm-hmm. Že všetci tí ľudia z toho online priestoru, ja neviem, zišlo sa ich tuším niekde kolo stovky, Hej, no a to chcem povedať, že, e, že skutočnosť bola diametrálne odlišná od, od, tej, od tej virtuálnej reality. Hej, to znamená, že e, ten najsilnejší alebo človek, alebo ten hráč, ktorý mal najsilnejšie postavenie alebo medzi tými najsilnejšími panovali, tak jedno boli z morálneho hľadiska ako úplne niekde v prízemí čo sa aj prejavilo v tých diskusiách, v tých debatách, v celom tom strávenom výkone. To bolo, ja som to veľmi, veľmi s takými otvorenými ušami počúval a bol tam tak markantne e, videný ten obrovský rozdiel, že čo spôsobil ten virtuálny svet oproti, oproti realite. Mm. Hej, že boli, boli diametrálne odišní tí ľudia že keby ten človek zastával takúto veľkosť, akú zastával v online priestore, v osobnom živote, tak e, poviem príklad, tie, e, to stretnutie sa nesie akoby naozaj na takej výške, takej tej duchovnosti a takej všetkej tej, všetkých tých hodnotách, na no nieslo sa práve v opačných všetkých tej, tej prízemnosti a nízkosti človeka. No, keď si, keď si vezmeme, že a či už sú to e, tie logaritmy sociálnych sietí alebo eh, toho internetového priestoru, ktorý je plný reklám, tak, tak a uvedomíme si, že e, tento priestor robia najrafinovanejší psychológovia tak, aby mm, sa dostali do ľudského podvedomia a zmanipulovali ho, a, tak si uvedomíme, že aké veľké nebezpečenstva tam vlastne číhajú na každého človeka. Mm, o to skôr napríklad na človeka, ktorý napríklad na deti, alebo aj na človeka, ktorý si to v živote ako človeka, ktorý nemusí byť vôbec zlý a nemusí byť ani nejak beznádejne, že, že stratený, ale proste človeka, ktorý iba nie je úplne pevný a vlastne oni ho dokážu zmiesť ako, ako proste taká tsunami práve tým mm, rafinovaným e, vedeckými štúdiami podchyteným e, mm, podprahovým ovplyvňovaním človeka, na takých, ta, na takých elementárnych rovinách, že, že ten človek ani nevie ako a, a úplne stráti sám seba, úplne stráti svoju cestu a vlastne stane sa úplne závislý na tomto virtuálnom svete. Že ja som svojho času mal ten tlačítko, ten dotykový telefón, používal som ho roky, pracoval som s ním, proste som si vybavoval všetko, čo bolo potrebné a tie som si po rokov uvedomil, ako veľmi neblaho ma ovplyvnil, napriek tomu, že sa snažím mať nadhľad a snažím sa mm, byť vnútorne pevný a napriek tomu som si uvedomil, že ako postupnými krôčkami a, ma tento virtuálny svet ovplyvnil. A tak som potom zvažoval, že akým spôsobom e, sa k tomu postaviť a raz, keď som si ten telefón nechtiac pritlačil takou doskou a praskol ten e, displej, tak som si povedal, <laughs> že, že to je možno znamenie, že, že idem urobiť úplne ostrý res a dať si prestávku od neho. A k tomu som sa ešte dopočul, že cez tieto technológie sú ľudia často nejakým spôsobom sledovaní a, a manipulovaní, takže o tom vôbec nevieme tak, tak som sa rozhodol, že ja vlastne túto príležitosť využijem na to, aby som ten telefón úplne že dorazil. Mm. No, tak, tak ja som ho krásne úplne, ako nešiel som ho dať do opravy, ja som ho úplne dorazil a kúpil som si tlačítkový telefón, taký ten, ako používajú starí ľudia, dôchodcovia, a povedal som si, že to využijem na taký akoby vnútorný reštart, že, že skúsim, či dokážem mm, po tých rokoch toho moderného fungovania sa vrátiť úplne naspäť a či dokážem byť šťastný a či dokážem plnohodnotne žiť, pracovať, fungovať aj bez neho. No a e, pripadalo mi to byť ako úplne že nepredstaviteľné, že ja neviem, nevedieť, aké bude počasie, nemôcť sa pozrieť na svoje internetové stránky, vybaviť maily, pracovať s fotkami, poslať to do tlačiarne, aby som mal čo robiť, vyrezávať. Ale Mário, proste som si tú cestu našiel a zistil som, že to stále ide a že ten život nie je akože mm, tak nejak, nejak horší, ale že je to často otázka návykov. Ale mne to obdobie veľmi pomohlo a sa, sa k tomu všetkému opäť tak nejak vnútorne postaviť tak z odstupu. A potom neskôr opäť mi prišiel do cesty ten e, dotykový telefón s tými technológiami a s tým všetkým, pretože mne sa tieto tlačítkové telefóny pokazili asi tri za sebou a dosť rýchlo. A za každým prehádzovať kontakty a všetko už, už sa mi proste nechcelo a povedal som si, že tak možno je tu tá chvíľa, že, že, že idem naspäť, ale, ale, ale obozretnejšie. No a, a vlastne som si uvedomil tým všetkým, že ako veľmi sme privykaní na tento svet, e, na ten virtuálny priestor a ako veľmi nás to ovplyvňuje tak, že často trávime čas na telefóne a nie sme schopní všímať si najbližších ľudí. Proste manžel manželku a naopak vlastné deti, pretože, pretože nás tie, nás tie vzorce to manipulatívne vťahovania do, do virtuality úplne pohltia. Takže toto vnímam, že, že, je, že je potrebné proste si stále uvedomovať. Plne súhlasím, Tomáš, mám obdobnú skúsenosť, naozaj sa treba dostať na to, veď keď len uvážime, že napríklad aj umelá inteligencia má svojich majiteľov a, ktorá koná podľa ich zadania, to sú úplne hrozné skutočnosti. No. Hej, že ten, ten dosah, ten do, dosah môže byť a podľa mňa aj je veľmi, veľmi značný a myslím si, že vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že nás to ovláda do fakt akoby rozmerov, ktoré nás otupujú a ktoré nám berú celý priestor. Mm. Je to, je to, keď to vidíte kedysi, kedysi napríklad, ja keď to som tak pozoroval ešte pri takej možno taká jednoduchá vec, že ľudia sa kedysi pravidelne vedeli navštíviť. Hej. To bolo proste úplne pravidelné. Potom prišli mm. tieto technológie, tak jednoducho už to zostalo len v takej SMS komunikácii a ja to pozorujem napríklad pri mojich rodičoch, že mali takých priateľov a vždycky to bolo o tej, ešte keď tie karty hej, sa posielali, tie pohľadnice, či aké to bolo. No a postupne, hej, prešlo 30-40 rokov a úplne sa to vytratí. No, že ľudia vedeli sme písať, hej, že no. nás samotné písanie perom na papier tak rozvíjalo inak, aj mentálne, aj, aj nejak proste mm, tú, tú gramotnosť sme mali inú a Eh, hodnota napísaného listu si myslím, že mala nevyčísliteľnú hodnotu v porovnaní s, vlastne s tým ťukaním do, do telefónu alebo do klávesnice, že akoby v tom písanom liste hm, človek človeku odozdával ku svojej duše, ku akoby toho svojho hlbokého ja. Tomáš, no mám takú tiež takú skúsenosť s mladými, keď troška četujem aj v kolektíve, tak eh, mladí ty idú ten text úplne bez čiarky, bez bodky, bez veľkého písmena, to je jednoliaté, že niekedy, no. keď mi príde správa na, poviem príklad, 5 riadkov, sú tam, je tam 6 viet, eh, neviem, kde čo je, ako musím sa k tomu vrátiť a ešte stará škola, bodka, čiarka, medzera za tým, hej, <laughs> že je to niekedy veľmi vtipné pre mňa. No. No ale Mario, tak, tak akože <laughs> došli sme v tejto našej relácie do nejakého bodu, kedy sme si asi, asi povedali to, čo nejak prežívame, vidíme, cítime, to, čo asi vidia mnohí ľudia. Ale, ale teraz nad tým je, je akoby jedna dôležitejšia otázka, ktorá, ktorá je, je naozaj nad týmto všetkým a je kľúčovejšia. Tá otázka znie, že dobre, tak vidíme nebezpečenstva technológií, vidíme, čo to robí. Možno by sme sa im viacej nejakým spôsobom bránili, keby sme mohli, ale tá otázka je, že, že a čo zmeníme tým, keď tieto technológie odsúdime a, a nebudeme ich chcieť používať. Že, že táto otázka je jednoducho kľúčová a kľúčovejšia ako, ako tá, tá, o ktorej sme rozprávali doteraz, lebo, lebo moja odpoveď na ňu je, že, že či chceme alebo nie, tieto technológie tu sú. A či chceme alebo nie, ovplyvňujú a budú ovplyvňovať ľudí, lebo žijeme v globalizovanom svete, rozum sa stále vyvíja, nezmeníme to, a teraz je otázka, a že, že je to tu a čo s tým? Lebo my si môžeme povedať, že nebudeme akože nič používať, vrátime sa niekde, niekde späť. Ale ja si myslím, že by sa nám mohlo stať, že sa dostaneme do takej evolučnej nevýhody, že, že z krátkodobého hľadiska, hlavne keby nás bolo viac, tak, tak sa z krátkodobého hľadiska môžeme mať pocit, že ako vyhrávame, a z dlhodobého hľadiska ako utržíme strašnú prehru. A ja by som to povedal na takom príklade uh, Indiánov, že Indiáni si žili do toho roku 1400, neviem kedy, alebo skoro do roku 1500, na svojom území, mali svoje náboženstvo, svoju kultúru a dajme tomu, že veľmi inšpiratívnu a zaujímavú aj pre Európanov, ale že, ale že žili tak naturálne, tak, tak, tak ako najlepšie vedeli. No ale v, v Európania proste zaznamenávali veľký posun v používaní svojej hlavy, rozumu. A mechanika sa prúdko vyvíjala, posúvala. No a vyrobili zbranie, vyrobili, neviem, jednohlavňové, potom dvojhlavňové pušky. No a, a, a čo sa stalo? No stačilo, že doplávali do, novej, Kolumbu, do novej zeme. Do, do, do novej zeme, hej, veď, veď Kolumbu za to v podstate akože v úvcovkách, že nemohol, tam ide o to, že, že po ňom sa tam začala veľká invázia e- e- Európanov, Španielov, Portugalcov, Angličanov, no a, a tí na tých indiánov začali mieriť puškami. No a indiáni napriek, dajme tomu, že veľmi tej inšpiratívnej kultúre a duchovnej výške, mali v ruke tak, tak oštepy a tumahavky No a, a čo sa stalo, tak, tak vieme. Stalo sa to, že, že, že títo európsky osadníci ich tam do posledného vystrielali. Tak, tak preháňam, že do posledného, ale v podstate zničili celú kultúru. A, a tých posledných indiánov si tam nechali ako vzó na výstavu a ako otrokov. No a, a výsledkom, výsledkom toho bolo, že Európania v podstate násil, úplne no násilím sa, sa zmocnili jednej krásnej kultúry. E, no a táto kultúra zanikla skoro úplne. Tak ja, ja netvrdím teraz, že medzi Európanmi neboli aj dobrí a že E, tá európska invázia na ten kontinent nemala aj svoje nejaké poslanie, to je druhá vec, ale myslím si, že ich nemuseli tých indiánov takýmto spôsobom povraždiť. Ale prečo o tom vravím? Vravím o tom preto, že, a, že, že vidíme, čo sa deje, e, keď si duchov, duchovno vysvetlíme tak, že sa vrátime do prírody iba. Že, lebo aj dnes, že máme veľa ľudí, čo sa duchovne snažia a predstavujú si život tak, že, že, že si všetci ušijeme lanové košielky, dáme si vyrobiť medené motičky a budeme mať rodové osady, okopávať pôdu a žiť krásne. A ono je to svojím spôsobom naozaj, že krásne a dobré E, iba, iba to má jeden malý háčik, že keď to urobí dostatočne veľký počet ľudí, ktorý už bude ohrozením pre systém, tak prídu tí, čo nebudú mať v rukách e, tieto medené motičky, ale, ale drony, ktoré nás budú strieľať zažíva tam, že, že ani nebudeme vedieť, kto a odkiaľ. A stane sa nám to, že budeme mať veľké duchovné ideály, budeme, budeme možno aj, aj sa veľmi poctivo snažiť žiť a prežiť tu na Zemi, ale dostaneme sa do takej e, evolučnej konkurenčnej nevýhody, že, že neprežijeme v tomto svete. A ja som preto bol a som stále zastancom toho, že duchovno to nie je len návrat do prírody, ale duchovno je vnímanie tej širokospektrálnosti života a aj to, že, že viem, v akej dobe žijem, alebo vieme, v akej dobe žijeme a musíme a, a rešpektovať e, nielen m, mm, potreby nášho vnútra, ale určitú mieru e, proste, že, že stojíme pevne nohami na zemi a sme silní aj v technológiách e, na, akoby našich nepriateľov toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že duchovno nesmie byť len návrat dovnútra alebo do prírody, ale duchovno ako širokospektrálny záber života, ktorý predovšetkým vychádza zvnútra, to znamená z potrieb toho, čo, čo je dobre pre ducha, toho, čo zohľadňuje mm, prirodzenú Božiu vôľu, ktorá je vo stvorení, ale ktorá zároveň si uvedomuje reálnosť života a reálnosť všetkých rizik tohto života. A až keď to duchovno bude stáť na týchto vnútorných základoch, ale zároveň budeme pevní v týchto vonkajších veciach, tak dokážeme, eh, dokážeme prežiť a dokážeme tie vysoké ideály na Zemi naplniť že, že nepríde tu za nami niekto po rokoch a nepovíhania nás týchto rodových statkov do tovární a nebude nám byčom plieskať e, nad hlavami, ale dokážeme mu byť rovnocenným oponentom, ani ak treba aj bojovníkom, protibojovníkom, ktorý si to svoje hlboké vnútorné duchovné, čo má vlastne akoby navyše od toho svojho nepriateľa, tak si dokáže uhájiť a vybojovať a to teraz nemyslím len vonkajšími zbraniami a silami, ale za tým je aj spojená nejaká vnútorná sila, že človek si vnútornou silou nakoniec vyzíska aj vládu nad svojim rozumom, nad technológiami, aj ešte ďalej ako ten, kto má iba tie technológie. Bez charakteru a bez duchovnej sily. A toto je to, čo sa týka aj dnešných technológií, aj, aj umelej inteligencie, aj sociálnych sietí, že, že e, dobre, človek môže z krátkodobého hľadiska sa z toho priestoru hm, stiahnuť, ale z toho, z toho principiálneho pohľadu by sme si mali uvedomiť, že nie je riešením sa stiahnuť a utiecť, ale riešením je byť ešte aj v týchto technológiách pevným a silným a ovládať ich tak, že sa jednoducho nenecháme zotročiť. Nenecháme jednak tými technológiami sami pred sebou, ale, ale ani tým táborom nepriateľa, tými ľuďmi, ktorí tie technológie majú v rukách a vlastne chcú ich použiť proti nám. A, a z tohoto hľadiska je úplne nepodstatná otázka v podstate, že, že či my súhlasíme alebo nesúhlasíme s tým, že tie technológie tu sú. Pretože oni tu proste sú, budú sa ďalej rozvíjať a moja odpoveď je, že ak my nebudeme schopní ich ovládať a držať krok s nimi a používať ich pre hodnoty, ktoré považujeme za správne, tak oni tu naďalej budú, iba že nás úplne prevalcujú a, a dožijeme sa niečoho podobného, čo sa dožili Indiáni v Amerike. No, asi takto bude Tomáš. No len v tej, to je, to je, ja to zhrniem, e, naozaj len duchovná zrelosť nám umožní prehliadnúť všetky úskalia, a vedieť to uchopiť tak, aby naozaj to bolo nápomocné a aby sme neutrpeli veľké škody. A toto je veľmi dôležité, Mário, ja to vnímam ako veľmi veľkú vec, že aj my ľudia, ktorí hovoríme o tzv. duchovnom prebudení, úsilí, duchovnom základe v nás, aby sme si uvedomili, že duchovno nie je len obmedzená časť nášho bytia, nášho života, napríklad viazaná iba na nejakú vnútornú prácu. Duchovno je schopnosť vnímať život na všetkých jeho rovinách a na všetkých rovinách byť schopný sa vyvíjať a zároveň e, tým pádom aj, aj spolu korigovať vývoj tých technológií. Áno, lebo ja som to zažil veľakrát, že ja som si najprv myslel, že budem iba, ja neviem, že tak, tak vnútorne, tak trošku, že to vnútornou cestou všetko, ale prišiel som na to, že potrebujem si naprogramovať stránky a volám komu? Volám človeku, ktorý, ktorý proste to ovláda a zistujem, že je to dôležité, lebo bez toho neprežijem v tomto svete. A aký som šťastný, keď zistím, že toto robí aj človek, ktorý má charakter, ktorý má duchovné e, e, základy. Že, že to nie je len človek, ktorý so mnou robí pre peniaze. A tak ja som, mne sa tak otvorili oči a vlastne som si, zaz, tak som Mário vstúpil na sociálne siete, <laughs> to, čo, čo asi ste si všimli. No, áno, všimol, všimol. A paradoxne zistujem, že, že ja som bol teda zásadne proti, však to mnohí ľudia, čo nás nespočúvajú, vedia, jak som bojoval proti. A dnes mám aj takú peknú skúsenosť, že ja som si vždy myslel, že tam nejakí anonimní ľudia si tam niečo lajkujú, ale že, že a teraz vidím, čo iní ľudia robia pekné, že viem ich podporiť iní ľudia podporia mňa, keď sa im páči moja práca, že, že, že vie tam byť aj pekná energia, pekná atmosféra a že keď už to raz je medzi nami, no tak, tak to skúsme naplniť niečím pekným. To je presne Tomáš o tom, že e, troška je veľká škoda ma mrzí, že akoby všeobecne jednoducho tá technológia ide proti nám. Nie s nami, ale proti nám. Hej, že napríklad keby sme boli tak uvedomeli alebo aspoň troška uvedomelejší, že napríklad, ja neviem, každý dom, ktorý by sa postavil, bol by zadotovaný, že by, neviem, keď uznáme, že solárna energia, že stojí za to, aby to malo, poviem príklad, nejakú čističku odpadových vôd, že nech je to všetko ekologicky čisté. To znamená, že všetky, celé tie, celý ten výdobytok tej technológie by bol ako v prospech nás a v súlade s prírodou, nie proti nej. Áno, áno. Na to, na to chýba presne to uvedomenie a tá duchovná zrelosť, ktorá dneska v všeobecnosti chýba a preto nás to valcuje a preto nás to prináša do takých polôch, ktoré nás budú asi za nejaký čas veľmi mrzieť. A je to no. všetko no. o, tom, no. o tom, že aký, aký, aká kvalita v človeku uchopí vlastne celú tú technológiu. Ako ste pekne spomenuli, lebo ja to rovnako tak vnímam, že aj tú sociálnu sieť mám, napríklad dá sa tam naozaj niečo pekné šíriť, niečo inšpiratívne vidieť. E, ja tam aj s tým úmyslom vždy idem, snažím sa tam ako naozaj, tam nie som veľa času, ale keď tam som, tak naozaj vnímať nejaké podnety na krásu, na tvorbu, naozaj na pozbudenie, peknú myšlienku. Takže dá sa to naozaj pekne aj prezentovať a No a toto je veľmi dôležité, že to vravíte, lebo, lebo <laughs> ako to mám povedať, že my, my nevieme zastaviť vývoj rozumu v súčasnosti a, a možno to ani nie je úplne chcené, skôr, skôr je chcené, aby sme ten vývoj rozumu do, dohnali alebo ešte predbehli tou našou duchovnou, e, duchovnou zrelosťou, ako vedomím zodpovednosti za, za vlastný život, vedomím zodpovednosti za to, že som spoznal, prečo žijem na tejto zemi, že môj život má nejaké vyššie poslanie a s tým všetkým je úzko spojená tá cesta k tomu, aby sa priepas medzi technológiami, tá, tá prázdna čierna diera medzi technológiami a, na, a tým našim stavom zmenšila až do takej miery, do akej to je možné, aby nám tieto technológie mohli naozaj aj v tom globálnom meritku začať pomáhať. Že ono sa to možno nestane, že, že dovtedy už <laughs> možno teda um, ako nastane niečo, nejaká principiálna zmena proste života na Zemi, to nevieme. Ale kým to je, tak ako to je, tak e, tak by nás to malo viesť k tomu, aby sme nové technológie vyvážili novými schopnosťami, novými aj, aj mentálnymi, aj duchovnými, duševnými schopnosťami a uvedomením, že tá technológia nám v niečom hm, akoby uľahčuje život, uberá nám, vytvára nám nejaký priestor, ale zároveň sme si položili otázku, ako ten priestor chcem teraz ja naplniť. Že, že chcem ho naplniť iba tým scrollovaním eh, videí, tých nových a nových videí, alebo eh, mám niečo, čo, mi, čo ma naplňa, čo ma teší, prečo mám viacej času a čo môžem teraz druhým ľuďom dávať. Lebo lebo ja vidím, že sa začína diať taký paradox doby, že to vidím aj vo, vo svojej práci, ktorú robím, že je tu umelá inteligencia, alebo aj, aj rôzne systémy, ako na kopírovacích frézach napríklad vyrobiť drevený obraz alebo sochu. A, a teraz mnoho ľudí z, z, z mojej, poviem to tak veľmi, také ľudoho, že branže, alebo z môjho odvetvia, si povie, no tak ja dobre, že som ako ne, prestal vyrezávať po škole a išiel som robiť niečo iné, lebo aj tak by som sa neužil. A ja vidím, že táto doba e, umelých e, technológií práve naopak začína spôsobovať, že ľudia si začínajú ceniť ľudskú prácu viac ako predtým, lebo je stále viac a viac výnimočná. Teraz, teraz ja vlastne zažívam krásne obdobie v tom, že mne príde do ateliéru človek, ktorý chce vidieť, či tam nemám kopírovacie frézy a duplikátory a CNCčka a že či to naozaj robím ručne. A ja keď mu ukážem ruky, ukážem mu dláta, ukážem mu kus dreva, na ktorom práve robím, tak si povie, že áno, že od tohoto to chcem a nie od iného, lebo ma neklame, lebo vidím, že to naozaj robí a že v každom tom dielku, ktoré vyrobí, bude kus človeka, kus toho, poviem to obrazne, ľudského potu, e, niekedy krvi. Dneska som sa porezal pri práci, ak som naozaj <laughs> ešte krvou skropil to dielko. Ale chcem tým povedať, že aké pekné to je, že, že náhle ľudia začínajú hľadať človečinu. Chápete, Mário, že, že už mnohým, mnohým už, už radšej chcú niečo nedokonalé, niečo nepresné, niečo, ale hlavne nech je to ľudské, nech je to z ľudskej ruky, z ľudskej vôle, ľudskej lásky urobené. A začínam si myslieť, že my môžeme proti týmto technológiám v úvodzovkách bojovať napríklad tak, že, že my sami začneme oceňovať to, čo je ozaj ľudské. Že táto kríza technológií nás má priviesť k tomu, aby sme začali sami si uvedomovať hodnotu ľudskej práce, hodnotu toho, čo môže urobiť človek a sami to začali vyhľadávať a sami to začali podporovať. Samozrejme v sebe najskôr, že sa nenechám odradiť tým, že sú tu technológie a preto nezačnem teraz úplne lenošiť, že začnem napriek tomu robiť a zároveň si uvedomím, že, že iní niečo robia a ja ich môžem podporiť. Že, ne, že keď za to niečo zapýta, že si nepoviem, že oh, stroj by to urobil lacnejšie, ale naopak ocením to a podporím ho. Nech je to obuvník, ktorý robí topánky e, ručne. Nech je to krajčier, ktorý robí, ja neviem, šie košele krásne lanové, lebo ja som o lanových košeliach povedal pred chvíľkou ako v kontexte takého, že, že všetci do lanových košiel a poďme sa, sa vrátiť e, do rodových osad, ale ja si vážim ľudové umenie a si teraz dávam šiť ľudové košele e, našej spoločnej dobrej známej, pozdravujeme Lenku. A, a teraz my môžeme začať vytvárať takúto aj, aj formálnu, ale aj úplne neformálnu slobodnú komunitu ľudí, ktorí o sebe vedia, že tamten niečo robí svojimi rukami, tamten niečo robí s láskou. A že ja si myslím, Mário, že aj keď teda nevieme zastaviť tie technológie a možno je to aj dobré, tak, tak vlastne nás to núti si klásť otázku, ako ďalej, ako prežiť a ako keby to v nás malo vybudiť niečo, na čo sme dávno zabudli, a to je, to je tá otázka hodnoty ľudskej práce, ľudského života, ľudského potu. A že ak sa správne postavíme k tejto dobe, tak ona nakoniec znovu zrodí v nás ozajstné človečenstvo, znovu zrodí v nás naozajstné vzťahy, naozajstnú úctu k práci iných ľudí a, a nechtiac, úplne nechtiac to, to temné, ktoré na nás dolieha, znovu zrodí v nás a to najcenejšie, a to je vlastne tá naša ľudská jedinečnosť. Tomáš, súhlasím, no a je to vidieť aj v rôznych vedných odboroch, teda pracovných odboroch, že tá doba toho, že všetci mohli robiť všetko, tak jednoducho je preč a vidíme to, že je naozaj problém obsadiť už mnohé profesie, hej, tým, napríklad aj tým remeslom, keď zoberete, hej, tesárčina, murárčina, proste nemá to kto robiť. No veď si mm. chodte prerobiť byt, Mário, a zavolajte si odborníka, ale naozaj, lebo, lebo š, <laughs> takých šuplikantov je plno, hej, takých, čo akože ja všetko vám pokazujem za veľké peniaze, ale zavolajte si majstra a povie vám, že áno, že veľmi rád, že ozvíte sa mi o 3 štvrte roka. Áno, áno, presne tak. Hej. A, a to si myslím, že tak ako aj v tých náboženstvách, tých, tých veľkých sporoch medzi náboženských, že medzi kresťanstvom a islámom, že ako, ako sa to mlelo celé tie stáročia a že, a že je, kresťanstvo sa cítilo ohrozené a tak bojovalo, ale že nezriedka práve ten, ten, ten ten nebezpečný, tá nebezpečná forma islámu, takého toho radikálneho, takého bez premýšľania, bez vnútornej slobody, len otrocky počúvať, že ona, ona keď, keď stála za dverami kresťanských e, veľmocí, tak ona na jednej strane bola hrozbou, ale na druhej strane nás, nás akoby kresťans, kresťanov kre, v kresťanskej kultúre e, prinútila sa zamyslieť nad tým, či nie sme povrchní, že prinútila Ehm, akoby zreinkarnovala zase tú pôvodnú myšlienku samotnej hodnoty kresťanstva a vďaka tomu potom často, vďaka tomu <laughs> nepriateľovi sme dokázali sa znovu postaviť na nohy a ja si myslím, že že prežívame tú dobu opäť, že opäť je kresťanstvo v kríze a opäť si musíme klásť otázku, že či nás zase e, islám nejde uh, Eh, priviesť k tým základným otázkam, že kto sme a ako chceme ďalej, ale presne toto vnímam aj v otázke tých technológií. Takže ja nie som za to, aby mladí ľudia do toho priestoru sociálnych sietí vstupovali určite. Eh, každý stromček musí spevnieť, ale on, on pevne nie len v tej časti, ktorá rastie nad zemou v oblasti toho, čo nazývame neskôr peň, ale musí hlavne hlboko zakoreniť. Jeho pevnosť nie je daná tým, čo vidíme nad zemou, ale pevnosť stromu je daná tým, čo je pod zemou, v koreňoch. A ja si myslím, že aj mladý človek, alebo človek ako taký, kým je mladý, tak by, tak by ten priestor vlastne nemal vôbec, alebo nemusel vôbec navštevovať, že no, mal by sa zaujímať e, o, o reálny život, e, pracovať e, zdokonalovať sa v a poznávať prírodu, ten vesmír, ale keď už dozrie a spevne a, a vníma to ako um, potrebu vstúpiť do týchto vzťahov, tak mal by už byť dostatočne pevný, aby ich potom dokázal on pretvárať, nie aby oni pretvárali jeho. A ešte raz teda opakujem a počiarkujem tú, tú, tú základnú tézu, že i keby som mohol, nedám to ľudstvu, keby som bol nejaký, že, že niekto, kto to, tak, tak to nedám a bude to len výsada najsilnejších, ale otázka nestojí tak, že, že, že či dám, či nedám, že je to tu a teraz je potrebné zmobilizovať všetkú vnútornú duchovnú silu, aby sme, aby sme dokázali uh, udržať krok s vývojom týchto technológií a aby sme neboli tí, ktorí, ktorí budú nakoniec uh, ako, ako duchovno proste otrhnuté od reality, aby sme dokázali my nakoniec uh, aspoň v tom osobnom živote alebo v, v tých našich komunitách nejakých malých dokázali, že, že sme naozaj silní a proste s nami nikto nepohne. Tomáš, no a keďže nemáme tú moc, aby sme vedeli rozhodnúť o tom, že komu tú technológiu áno alebo nie, tak aspoň sme sa takýmto spôsobom pokúsili zdvihnúť to povedomie, o tomto celom, aby sme to vedeli ako keby troška viacej ukočírovať. No a ja verím, že sa nám to bude dariť. No a ešte na margo toho, čo ste hovorili, tak preto si myslím, že vzniklo, že všetko zlé je na niečo dobré. Pretože naozaj s tou vlnou takej, toho takého ako keby niekedy nátlaku, niekde hrozby, niekde niečoho nesprávneho, vždy sa nesie so sebou aj ten priestor na to také poučenie, posilnenie, uvedomenie. Takže je to nádherne v tomto živote zariadené aby som to, Mário, možno, že ešte, ešte doplnil, že, že všetko zlé je na niečo dobré, a, alebo takto všetko zlé zostane zlé, ak človek ne, nerozvinie, nepostaví tam vedome svojho ducha a svoju túžbu po svetle a po, po oslobodení a po víťazstve. A, a, a zároveň platí to, čo ste povedali, e, splne súhlasím, všetko zlé na niečo dobré ak to človek dokáže urobiť, tak vtedy naozaj sa vlastne tie najťažšie a najväčšie mm, polená pod nohami vlastne premenia na poklad. Takže toto je to, čo je pred nami a preto som v tej diskusii tých, e, tých, tých mojich priateľov pred tým koncertom nemohol ani nejak zasiahnuť, lebo lebo, lebo nie, že jeden sa mýlil a druhý mal pravdu. Ja si myslím, že obidvaja mali pravdu, tú polku pravdy. A že, a že v spojení tých vecí je, je tá pravda úplnejšia. Čiže, mm. čiže, o, čiže, čiže tam je to východisko. Pretože, pretože na jednej strane áno, sú tu tie riziká a nemáme tým nahradzovať človečinu, ale na druhej strane je to tu a čo teraz. Takže Takže keď tie dve polky pravdy spojíme, tak vznikne tá väčšia a to je tá úplnejšia, to je tá, že proste mm, duchovná cesta nie je návrat, ale udržanie kroku. Veď, a už úplne na záver, nech, nech to nekomplikujeme. Je to aj v otázke peňazí, že mm, boli také duchovné rády, ktoré si vlastne vysvetovali duchovné osvietenie tak, že pôjdu úplne cestou chudoby a kresťanské rády. No a potom chceli niečo zrealizovať a nemali na to, tak chodili po žobraní. No oni vlastne chodili po žobraní aj, aj aby sa vôbec mohli najesť. Mm. Ale myslím si, že vyšším stupňom tej duchovnej síly, a to je obdoba toho, toho o čom teraz rozprávame s tými technológiami, že, že, že je to, že že my, nemáme chodiť po žobraní, my máme aj tie technológie ovládať a dôstojne sa brániť, keď treba. Takže Mário, toľko za mňa a ďakujem, ďakujem za váš čas a za všetko. Tomáš, ďakujem a ja, milí posluchači, prežívajte nádherné leto. Lučí sa s vami Tomáš Lajmon a od mikrofónu Mário Kováčik. Měsíc trpělivě poslouchal to, čemu ještě včera říkali jsme zpívání. Už nás zůstalo tak na trojhlas a ptáci oznámili, že brzy přijde svítání. Ještě ho přidej, trochu jehličí, ať naposled to zavoní. na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi zazvoní. A pěkně podle starých zvyků, i když je skoro ráno, dobrou noc si popřejem. A poděkujem k východu, že Manitou nám dopřál ještě jeden den. Spousta obyčejných věcí tady kolem ještě dovede nás za srdce vzít. Starý pádlo bůví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se korunami stromů v mleze mezi kmeny prodírá. A šerif, že nemůže spát, tak vezme kytaru a něco na schvál zaspívá. A pěkně podle starých zvyků, i když je skoro ráno, dobrou noc si popřeje. A poděkujem k východu, že Manitu nám dopřál ještě jeden tak pěkně podle starých zvyků, i když je skoro ráno, dobrou noc si popřeje. A poděkujem k východu, že manetu nám dopřál ještě jeden den. Tak pěkně podle starých zvyků, i když je skoro ráno, dobrou noc si popřeje.